2455-fatvo. Ro'zador ayoldan sarg'ish suyuqlik kelishi. Savol: Bir ayol Ramazonda tong otishidan oldin poklanib, o'sha kuni roza tutdi. So'ng peshin namozini o'qish uchun turganida sarg'ish suyuqlik ko'rdi. Uning rozasi durustmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Agar ayol bomdoddan oldin poklansa, so'ng roza tutgan bo'lsa, uning rozasi durustdir. Poklikni ko'rgandan keyingi sarg'ish suyuqlikning zarari yo'q. Sahih Buxoriyda sabit bo'lgan quyidagi dalilga ko'ra Umma Atiya radhiyallohu anha kunna la na'uddu al kudrata was sufrata shay'a. Biz botana, ya'ni xira, loyqasimon narsa va sariqlikni biror narsa deb hisoblamasdik deganlar. Sahih Buxoriy 326-hadis. Tavfiq Allohdandir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga U zotning oilalari va sahobalariga Allohning salotu salomlari bo'lsin. Vallohu alam. Manba: Ilmiy tadqiqotlar va fatvolar bo'yicha doimiy qo'mita fatvolari 10-mujallad 158 bet